irratxaldeon laro eta mazazpi lagunak. Ordu bata puntu puntuan da eta dakizuenez ordubiak arte hementxe egongo gara maionako lehiotik begira. eguraldi nahiko nahiko polita daukagu baintze bertan eta temperatura euskal meten arabera beherago egingo du oitza aldakor eta eguerdirako mende baldetik finkatuko da aizea mendabiziko estaldean baina ondoren barnealdera ere iparra sartu joango da eta aizearen norabide aldaketa honekin ba, eguneko temperatura altuenako eta bi hogeita iru gradutan gedituko dira. Pera, sodeiak eta ostarteak gaurko eguraldia, eta maianako lehiotik zailoan dakizunez, ba herri mugimenduen ahotza zabaltzen, zaiatzen gara. Gustatzen zagut moduan, zuzen zuzenean. Ongi etorri Ongi etorri lagun. Laro eta irratia. Amets egiten duen irratia. tira ba, az gaurko saioa. Ja, ba, ikasturte honen azkenengo txampan gaude. Aiztera zi beharko gara, ba, auzo eta inguruko herrien jaien berri emanez. giroa sumatzen dalako. Baina guk hemen tintxo tintxo ba, jarraitzuko dugu behintzat ustaila arte. Ustailan ja, ja da ba, beharrezko opor hoiek eh, hartuko ditugu. Eta ba gogor gogor jarraituko dugu hemen esan bezala eta gaur eh, hasiera e, emango dugu barko zaioari ba elkarrizketa batekin. Gaur reparatuko diogu ba, fresnez e, eh, fresnezeko espetzean eh, egoera dagoenari. Don't etxerateko kide batekin berba ingo dugu nabaldura jakiteko eta horren ostean ba, labek e, asteburu honetarako deia manifestazio nazionala deia egin duen ari erraparatuko diogu guztia hemen, gehi musika, gehi agenda... Itxasadarreko ba, herri mugimenduari begira so gaude. Eta lehenengo gombidatuari dei egiten diogun bitardean, ba, entzun dezagun kanta bat. Kepa junkera genen, azkenengo lana dago. Baionako leiotik. Itxasadarrako bizitzari begira. Itziar Moreno, San Indazioko auzokidea, Fresneseko kartzelan da eta maiatzaren biaz geroztik, ba, isolamendu ziga batean zigortuta dago. Bilago jakiteko Urtzi Errazkin etxeraten bozera mailea daukago. Urtsi? Urtzi. Eguerdio mai. Bueno, asteko, eh, kontaiguzu mesedes espetxe honen esaugarriak, nolakoa da? E, Euskal Herriko zenbat preso daude eta zen nolako egoeratan? Bueno, Fresnes espetxea esan dezakegu e, Frantziako espetxerik zarrenetariko badela, zarrena ez balima da, eta bueno, eh, bertako eguera, ba, nahiko gogorra izaten da. E, bertan dago bai emakumezko entzako espetxea eta baita gizonezko entzako ere. espetxea, ba, bueno, higiene aldetik eta bar, ba, bueno, nahiko gabezia hundiak izaten dituen espetxe bada, eta bertako egoera neko gorra izaten da. E, kontutan hartu ere, espetxe hori preventin boentzako espetxe badela, eta, bueno, eneko saturatua dagoela momentu honetan espetxe hori. Mm-hmm. e, tira, ba, guazen e, pixka itziar e, monoren kasuari, zergatik e, dago zigortuta? Bueno, e, guztia hasi e, bukaera aldera, e, bertako emakumezkoen espetxean, ba, bertako emakume presoek, ba, bueno, aldarrikapen batzuk egiten hasi ziren eta bueno, idatzi bat prestatu zuten zuzendariari bidaltzeko eta bertan bueno, eskatzen zuten azken finantzian e, ba, obekuntza txiki batzuk, ba beraien bizi baldintzak beagoak izan zeita zen espetxe barruan, eh, ba adibidez, eh aurdun dauden eh, emakumeen zaintza hobeagoa izan zedin, higiene aldetikan ere hobekuntzak eskatzen zituzten, funtzionarien aldetikan ere respetua handiago tratatuak izatea, eta bueno, horrelako baldintza ui, eskaeraneko simple eta oinarrizkoak eskatzen zituzten. Ez? E, hori horrela ikusirik, ba, bertan dauden hiru euskal preso politiko emakumezkoek ere, bat egin zuten aldarrekapen horrekin, eta berrogeitik gora presoek sinatutako eskutiz bat erazizioten zioten zuzendariari. Ikusiri mm. zuzendariak eh, inungo erantzunik zuela ematen, maiatzaren batean e, planto bat egin zuten berrogeita piko presoek, horien artean hiru euskal preso politikoa zeudenak, eta mar minutuko planto hori egin zuten, baina inungo arazorikan egon gabe. Urrengo egunean, e, zuzendariak berak itziar moreno e, deitu zuen bere gana, Eta orduan hasi zen, ba, bueno, eh, akusatzen zuen Itziar Moreno, ba, guzti horren bultzatzaile izan duzala bera, eta bueno, e, zenez, ba, bueno, zigor bajarriko ziola eta isolamendura eramango zuela mugagabean gainea. Itziarrek noski bukatu egin zuen, esan zen bera etzela horren bultzatzaile izan inundikan inora, baizik eta bueno, beraiek aldarri kapen hoiekin bat egite zutela eta horregatik gaitu zirela ba, beste presoekin batera. Baina bera etzela inundikan inora bultzatzailea e, zuzendariak berarekin jarraitu zuen, eta orduan, bueno, isolamendurera eraman gozutela esan, esan ziotenean, itziarrukatu egin zen, eta lurrean eseritzen. Orduan, nahiko bortizki eraman zuten isolamendu egoerara, eta ba hori da e, itziar moreno isolamendura ba, zuzendariak erabilizuen argumentua. Eta hortik aurrera, azten dira, ba, borrokaldi guztiak. Mhm. Eta ba, kartzela zuzendariak, e, zuzendaritzak e, aldatuko duela, jakiran hasi azidio itziar moren hori, hori da azken albistea, baina orain ez dakigu noiz edo nora, ez da? Ba, berri hiru mm, Ba ez, egia esan, eh, azken berria izan genuen aurreko ostiralean, eta hori, bueno, abokatuaren bitartu jakin genuen, abokatuak frantziako prokuradorearekin egon zen, han prokuradorea, e, deitzen zaio hemen fiskal nagusia ezagutzen duguna. ez? Eta arekin hitz egin ondoren, e, prokuradoreak esate zion, e, prokuradoreak berak zuzenean zuzendari eskatu ziola isolamendu egoerarekin bukatu beharra zegoela eta horrela ezitzuela jarraitu itziar gorenok. Eta zuzendariak esan omen zion, bueno, berak ez zuela zedituko, ez zuela berriroki dengan eramango, eta orduan berak zaukan aukera bakarra espetxe zaldatzearen atzala hori da orain arte jakin deguna. egia da hori ostiralean gertatu zen, e, gaur ja aste azkenen gaude eta oraindik anitzia Moreno egoera berdina jarraitzen du eta bueno, protesta guztiek ere berdin jarraitzen dute noski. E, eh, oiko alda e, urtzi ba, presoak bakartzea estatu frantzesean, konton hartu behar dugu ba, nazio batuen tortularen arkako batzordeak, tortulatxak te, eh, jo duela izolamendua amabos egunetik aurrera Hala ere, ba, gaurko prentzan ere topatu aldu alako berririk, e, bakarturik egon zen enparantza bokatua, bere espetxaldiak iraunduen denbora, ia guztian. E, hori gainera arriskutsua dela, ez? Hori horretaz konturatu da gainera bokatua. <laughs> Hor gauza da, e, egia da frantzeko estatuan, ez dela bat ere oikoa izaten isolamenduko moduloetan eramatea presoak e, konduten hartu momentu honetan itziar dala e, Euskal Preso Politikoetan bakarra frantziako espetxetan isolamendu egoran dagoena. Eta e, ikusirik ba hori zuk aipatu ezun bezala honuk esaten duena eta guzti horrekin ba, ez da egoera oso normala izaten eta bueno, frantziako espetxeek badakite oso ongi e, hori e, legaren aurka eta giza eskubideak urratzen dituen e, baldintza badela, ez. Baina hmm. zoritxarrez egia da Espainiako espetxeetan e, ba, gehiagitan erabiltzen den sistema badala, isolamenduarena, e, momentu honetan hogeitik gora preso daude isolamenduko moduloetan daudenak, era ezberdinean, ez, horreipatu ez du joan enparantzaren kasua, baina baita ere dago, eta dikan jarraitzen duena, jonekin batera txilotu izan duzen arantxatu du eta egoera horretan aurkitzen dela, ez, eh, bi urte pasatxo daia da, eta ia bi urte guzti hauetan eh, bakarturik eta isolatuta eduki dutela, ez? Eta kontuten hartu behar dugu, eh, pertsona bat horrela bakar bakarrikan izateak, inorrekin itzegitko aukerarik ere ez izateak, zer suposatzen duen, eta honuk argi duzten du, amabosgarren egunetikan aurrera, tortura bezala konsideratzen aldara, azken finean pertsona deusezteko erabiltzen den gauzua delako eta ja bi urte pasa eta gero oraindik kan arantsera egoera horreta mantentzea ba bueno egia esan e, eh, ulerte zina eta oso oso oso gogorra kritikagarria salagarria eta ez dakitzen bak gauza gehiago esan hitzazken ez baina e, benetan bai oso oso egoera gogorrak izaten direla bai mhm. Bai, bai, e, mugagabeko zigorra, ez da, ez kontuan hartzen badugu bai solamenduaren eragina presoengan eta hori zuk esan duzuna, helburua zein den, ze, mhm ba, suposatzen da gartzelak eh, direla <laughs> edo gartzelen helburua dela ba, baina deus estatzen baduzu pertsonalitate pertsona baten pertsonalitatea izaera ba, orduan eh, <laughs> agerian geratzen da, ezta? Bai, azkenean... Ez duela gutxi parlamentari batzuk ere txosten bat aurkeztu zuten, ba, politikoen egoeraren inguruan, eta beraiek ere pixka baten fasia horregite zuten ez, e, normalean, edo horrela izan barko lukela ez, espetxea normalean bergizarteratze prozesu bateri begirako zerbait izan barko lukeela, baina argi ikusi dutela, Espainia eta Frantziaren kasuan, E, gure presoekin egiten dutela ez da bergizarteratze plan baterako baizik eta zigorra areagotzeko eta mendeku utxean e, ba, dagoela jarrita lege guztia eta horrela aplikatzen dietela e, gure euskal preso politiko guztieri ez. Dira, mhm. ba, amasei egun bete dira gaur, itzian moren hori ezarritako zigorra ba, salatzeko, fresneseko espetxean dauden euskal preso politiko gozegere ba e, azizutenetik, Eta, ba, eren eh, egun e, itziar moreno eta bera eta ekine izagirre, batu zitzazkien, eh, baina hori, elkartasunen adirazpenek, ba, fresneseko arresia gainditu dituzte, ez Bai, bai, zorionez, bueno, Euskal Herriak elkartasunarekin ba, badakigu beti elkartasuna preste prestegoaten dela, eta kasu honetan ere horrela izan du da, ez? e, mutilek e, gozegre zuten maiatzaren amarrean e, itziarren isolamendu hori bertan bera gelditu zedin, eta gira hortikan aurrera ba, Euskal Herrian e, forma eta era ezberdinetan e, elkartasun hori abiratzi dela eta itziarren isolamendu horrekin bukatzeko ere, ba, hainbat eta hainbat ekin egin diela, bai manifestazio, kartela e, ba, dago Hernandin adibidez ere leku agune bat elkartasun guna daitu diotena, baina da zortzi bat egunez e, bertan jendea hogeita laburduz dagoena elkartasuna dira eta hain eginez, zeginez, manifestazio ezberdinak egin dira ere, aurreko larun batean e, komitekoek ere elkarretaratze bat egin zuten espetxearen aurrean, eta aste honetarako ere, ba, bueno, e, eh, martza batzu deituta. Martza bat, sortu deituta, ez da? Hori da, hori da, bai, atzo uh publiko egin zutena, ba, autobusez berdinak eh, antolatzen ari dira, ba, fesnesera ere elkartasun hori adirazteko eta lamendu egoera honekin amaitzeko, ez? Eta bai, komentatu nahiko nuke, ba, presoak beraiek ere ikaragarri eskertzen dutela elkartasun keinu guzti hauek eta berotasun hori beraien gana arresi guzti hori gainditu egiten duela eta beraien gana iristen dela eta horrek ere ikaragarrizko indarra ematen diola, ba, barrokaldi hauekin ere jarraitu alitzateko, eta eta egin baten ere, ba, eskerrak ematen diotela ezkal gizarteari, eta horretan jarraitu berra daukagula. Mhm. Gurtzi, mm -hmm. amaitzeko, e, ikusi alda, aldaketarik e, ba, presoen, euskal preso politikoen e, trataera, e, bai Madrildik eta bai Parisetik, ba, politika aldatu denetik hemen Euskal Herrian, hau da, ba, eta erakundeak e, ba, bortizkeriari uko egin zionetik? Ba, zoritxerrez, baiezko esan barko nuke, aldaketak somatu ditugu, baina bide okerrean. Mm, aldaketak okerrera egin dira, eta aurrera pausoak emateko ordez, atzera pausoak ematen ari dira, bai Espainiako gobernua eta baita Frantziako ere, Ba, zoritxarrez, e, adibide gehiagi dauzkegu e, eh, erakusten digutenak eh, aurrera pausoak emateko ordez, nola e, tinkatzen jarraitzen duten eta estutzen jarraitzen duten bai preso politiko guztien egoerarekin eta baita senideta lagun guztien egoerarekin ere, dispertsioak mantentzen, kilometroak mantentzen eta naiz eta preso gutxiago egon, porcentarki ba, berdin jarraitzen dugu, ez? Eta e, illa astero astero atera bargera etxerate elkarpetikan ba, salaketa berriak eginez ba, gure senide eta lagunen eskubideak urratan jarritzen dituztelako. Eta ez dago gu bakarrikan esaten, eh? lehen aipatu dituen europarlamentari hauek ere justoki ba, berdin esatez duten. Eh? Zetaren eta ke armak uste etikan, ba, kartzela politika gogortzen ari direla bi estaduak. Eta hori e, inungo beste munduko lekuetan e, ez dara inoiz ikusi eta oso harrigarri egitez zitzaien, baina e, eh, mai gaina jarri bat zutela eta horrela esan zuten, ez? Eta ba, bai, guk ere hori txarrez hori xebera esan marra daukagu. Aldaketak bai ematen ari direla, baina bide okerrean, justo kontrako bidean, eman bat zuten kontrako bidean ematen ari. Ba, urtzi errazkin, etzeratenen bosera mailea, ezkerrik asko, hemen, maionako lehiotik zaioan egoteagatik, eta... Tira, espero dugu alako berri gutxi eman behar izatea hemendik aurrera. E, esan dagoa, eskerrik asko eta laister arte. Eskerrik asko zuheri eta nire zuen arte. Depetama, depetama, presoak etxera Depetama, depetama, presoak alera Depetama, Kristo entzungo dugu orain, aita saldu nauzu kanta. esan ez torturatua badakit naizela narrutaldi loi baten zori gaiztoa zer da amaren magala ez dut ezagutu ikastola umetan azal zaituan Korpes markatu zidaten etorkizuna eta jo, eta jo Eta jasotzen jakin Jo, eta jo, eta jo Eta ekurra jasotzen jake Erentzia guztia tabernetan Ondo inbertitua Putetxeko bezer horik maitatuena Maitatuako Laro eta irratia. Amets egiten duen irratia. Dira, ba, larun honetarako lab sindikatuak manifestazio nazionala egiteko deia egin du. Manifestazio estrategia berriaren abia puntua izango da eta konfrontazio garai berri bati eh, irekiko dio atea honek. Ba, horretaz e mintzatzeko telefonoaren eh, bestaldea utzi ostabazaga daukagu labeko lab sindikatuko kidea. Eh, Guardion, utzi. Eh, Mikel. Apa. Dira ba. E, eh, pasaden urtean osnarketa sakona e, egin zuen labek eta ondorioen artean ba sindikal sindikalgintzak orain arte jorratu duen bideak ez du balio. Zergatik ez zer aldatu da, utzi? Bueno, gure ustez, e, eh, sindikal gintza inoiz baino beharrezkoagoa da, eta hori aurretik esan beharra dago, e, bai ba, soziala eta bai e, borroka sindikala e, politikoarekin batera inoiz baino beharrezkoa e, dira egoera honekin bukatzeko, baina e, egia da e, kapitalak e, aurrera naman duen erazoaldi honen emaitza izan dela, e, pues hori, orain arte ezagutu dugun bezala sindikal gintzak, e, ez daukara e, etorkizunik e, inolako tresna gabe utzi gaituzterako e, guk orain arte eraman izan dugun borrokan. Orduan, e, labek e, bere bederatzigarren nazio biltzarraren aurretik e, ariketa, barna ariketa bat egin du, horretaz hausnarketa egiteko egiten ari gara egia zan oraindik ere, eta e, efikaza izango den sindikalgintza bateruntz e, jo nahi dugu. E, gaur dauzkagun trasnekin, nolako sindikalgintza egin behar dugun eta nolako borrokak aurrera eraman behar ditugun, zein sujeto osatzen dugun eta norengana heldu behar garen, e, benetan ere ba, egoerari e, buelta eman eta e, sistema e, hau iraultzeko. Mhm. Ba, osnarketa guztia bezala, zuk esan duzun moduan, ba, errealitatea aztertzen e, ba, abian jarri behar da, eta zuek eh, sektoreka aztertu duzu prekaritatea, ez eh, da. E, ustekaberik izan alda, azterketaren emaitxetan, sorpresarik edo... Hombre, so sorpresarik bat ere zagerikoak direlako, e, hori datuetan bilakatu dugu guk, eta datuetan, eta esperientzia personaletan, ez, hau da, e, baten esperientzia eta goera zein den, emakume baten zein den, guk esaten duguna da, edo, orain arte aurreko 2008-aren aurreko bonantza garaietan, bueno, bonantza garaiak batzuentzat, beste batzuentzat, baina gehiago ziren, baina e, kasu horretan prekaritatea zitze egiten genuenean emakumeak gazteak eta etorkinak etortzen zitzaizkigun e, burura. Gaur egun e, prekaritateaz hitz egin dugunean maila guzti hori e, berdindu da. E, berdindu da, naiz eta e, zanbarrik doa, emakumeen, etorkinen eta gazten egoerak okerrera egin du noski. Gaur egun e, lanean egoteak ez du bermatu, ez du bermatzen e, pobrezia maila batean ez egotea edo pobreziarant e, bidean bideratuta ez, e, ez egotea. E, ba hori, borroka horrek e, piztu nahi, ditugu, eta e, e zer... O, e, e diskurtza ofizialak esaten badu ere, errekuperazio momentu batean gaudela, o, e, diskurtza horri buelta eman nahi diogu eta zen nahi duguna da gaur egungo e, kontratuak e, normalean temporalak direla, erdia baino gehiago, mila eta egin diren gehienak temporalak direla, hori horrela dela emakumeen kasuan eta gazteen kasuan e, batez ere, e, temporalak izateaz gain aldi baterakoak direla, beraz horrek ez du inolako subirautzarik ematen horberari e, e torkizun bat eraikitzeko eta bizi proiektu bat aurrera eramateko. Mhm. Gaur bertan entzun dugu uste du telebistan ba, e, estatu espainolen ba, inkestaren edo ba, e, azterketaren arabera e, ba, pixka bat e, du egin dela prekaritatea e, edo ez behintzate prekaritatearen igoera, baina ala ere uneko berrogeian e, e, geundek e, hori harrigarria da, ezta? Bai. Be, prekarietatean ba, e, pobreziaren edo bazterkeriaren sartzeko arriskuan da duela. Euneko berrogeia. Eta datu horiek gainera ez ditu lab sindikatuak e, ematen. E, datu horiek beraienak dira... Haiek eman da hori da. <laughs> makillajea izango dute atzean, ez? E, orduan, naiz eta diskurtso ofizialeok horrek neutralizatu nahi gaituzten, Eh, datuak datuak dira, objektiboak dira, eta realitatearen izpilu badira. Beraz, e, lehen esan dakoa, egoera e, honetan e, guk ez dugu onartzen geratzerik, egoera hau ez dako junturala, ez da aldi baterakoa, ez da krisik, krisitik ateratzeko beharrezkoa, krisitik ateratzea erabaki politiko bata nola eta ze modutan e, irtengo garen, eta guk ez dugu onartuko dalako egoerarik. E, alako egoerak ematen badira, alako politikak e, e, egokitzen direlako da. Eta e, politika horiek egokitzea borrondote kontua da. Guk e, nahi duguna da, agenda mobilizatzaile bat osatu, agenda sozial bat osatu, eta agenda horren bitartez gure helburua da politika e, instituzionalaren lehentasunak aldatzea. Pertsonak merkatuen gainetik jarriz, ingurumena eta gure osasuna, e, merkatuen gainetik eh, jarriz. E, hori borrondate politiko kontua da, egin egingarria da, eta alternatibak eta e, aldarrikapenak badauzkagu, egingarriak dira, eta e, prekaritatea arazo nazional bilakatu nahi dugu, e, berarekin bukatzeko, eta e, guk e, nahi duguna ez da kapitalismo e, eramangarri bat, edo lazai bat, guk kapitalismoari bueltan nahi diogu, egoera e, horrelako injustoak sortzen dituelako, eta eta miseriara arrastratzen digulako. Mhm. Eta prekaritateari aurre egiteko, ba, nabarmendu dituzu bi neurri edo ba, ba, bat egiten e, dutena, hoiekin bat egiten dutena ba, ba, jende guztiak edo ba, arlo guztiak, aztertu dituzuen e, gizartearen edo jendartearen arlo guztiak. Hau da, e, bi aipatu dituzue, mila eta berreuneroko gutxieneko soldata eta hogeita orduko bostorduko astea. Hori da, bueno, aratago joango naiz. E, mila eta berreun euroko gutxieneko soldata, e, e, bueno, hori bizitzeko... Mm, soldata eta pentsioa, barkatu. Oh. <laughs> Egorra duguna da. Eta pentsioen e, arloan beste zifra bat e, jarri dugu, mila eta largo ediratik gora, e, berako pentsiorik ez dugula onartuko. Horretaz gain, e, lanera goazenean, e, eh, bizial izateko goaz lanera, bertan gaizotzeko ez goaz lanera, eh, eta gutxiago bertan hiltzeko, beraz, lan osasuna gure aldarrikapenen artean izango da. E, berdin lan egitea gaitik, e, diskriminazio horik ere ez dugu onartuko, hau da, emakumeek lan baldintza berberak eta soldata berberak izan behar dituzte, bai gazteek ere, eta e, euskara izan behar da e, e, eskubide bat lan munduan ere. Ba, jendartea osoan izan behar duen bezala, e, euskeraz lan egin alizateko, lan munduan, euskeraz haritzeko eskubidea ere aldarrikatzen dugu. Mhm. Hori da hori izango litzateke e, gure eman bostekoa kanpaina honetan deitu duguna horrela izendatu dugu hor gutxieneko horrek izango ziren hau da, beraztasunaren banaketa, eta e, langile guztion eskubideak bermatuak izatea, e, ba, bizitza duin bat eh, aurrera eraman alizateko gure lantokitatik azita. <laughs> Elarekin bidea egitea naturalena litzatekeela adierazi zuen e, Ainoa Etzaide idazkari nagusiak. E, hala ere, ba, negoziazio kolektiboaren esparruan elarekin esadostasuna komen dira. Zein dira desadostasun hoiek eta zein dira zuen ustez banaketa gainditzeko eman behar diren urratsak? Bueno, gehiago ere ni zentratuko nintzen zerk batzen gaituen eta asko da e, batzen gaituena. E, eh, Naiz eta negoziazio kolektiboan haien estrategia eta gurea bat, bat ez etorri, beste e, arlo askotan, e, sozioekonomikoan kasurako, hor daukagu karta soziala, urrian, e, Euskal Herrian aspaldian egin den e, mobilizazio handien egin genuen alternatiben herrian, hor erakutsi genuen beste sistema bat, beste eredu bat, E, posible dela, egingarria dela eta gainera, e, herri honetan eh, hainbat eh, esperientzia dagoeneko martzan ari direla eta funtzionatzen ari direla, beraz, eh, esperientzia horiek zentrora eraman behar eh, ditugula, eh, margenetatik zentrora eraman behar ditugula, eta eraman behar ditugula, hor programa sozial bat gutxieneko neurriak ez egituz eh, egoera honi buelka emateko instituzioi ez egituz, eta hor dugu gutxieneko eh, ariketa e, parte hartzaile batez e, egin, egin dugun e, gutxieneko eskubidea jasotzen dituen Euskal Herriko eskubide sozialen e, karta ere. Horretan bat gatoz e, eta eraikitzera goaz, e, elarekin enpresaz enpresa zaila bada ere, e, ela eta laben hartan gehiengo e, sindikala osatzen dugu, e, gauza asko dauzkagu e, aman komunean, eta, eta bueno, zailtasunak eta kultura, sindikal eta politiko ezberdina badugu ere, hainbat eta erakutsi, erakutsi dugu patio politikoa ere mugitzeko kapasitatea badaukagula eh, sindikal gintzatik, eta uste dugu eh, ardura jokatzeko momentua dela, eta eh, ardura horrek eranongo gaitu eh, langile klaseari eh, egoera honi eh, pues aldaketa politiko eta sozialak ekartzera horretarako bidean aurkitu beharko gara da sindikatuak noski. Mhm. Bat egiteko beharra hori eh, gainera ikusten da kalean, ezta? Edo nabaritu duzu ez? Bueno, jendartean e, eskaera ba, badago eta eta guzteot e, eh, pues, derrigorra dugula gainera ez, zintzoak bagara geure buruarekin pues, e, bidean aurkitu behar garela derrigorra da eta langilek, langileen eskaera daga gainera. Ezan nahi dut, e, gainera, hau azken hautezkunde sindikaletan eh, indartuak atera garenak, sindikatu abertzaleak izan garela, estrategia bat gaien da beste baten gainetik. Euskal Herrian, bestelako eh, egoerak ematen badira, bestelako sindikal bat, bestelako mugimendu sozial bat eta bestelako indarregulazio politiko bat dagoelako da, eta egoera berton e, aldatu dezakegu. Hortarako subirautza behar badugu ere, marko propio bat behar badugu ere, eta aldarrikapen horietan bat egiten dugu. Beraz, e, bidea markatuta daukagu, e, agenda sozial bat besterik ez dugu behar. Mm -hmm. Tira ba, e, eguneroko borroka, aipatu dituzun borroka guztiak bat egiten e, dugun e, borrokak, isla izango dute, maiatzaren hogeita sortzean bilbon. Ze aldarrikapen guztiek izango dute lekua, hori esan duzu dela betik, ezta? Prekaritate zari garenean, prekaritateak milaka horpegi ditu, e, milaka horpegi horrek irudikatzen zaiatu gara, hortarako diseinu bat egin dugu, e, lau zutabeetan banatu gara bilbon zehar, bat egingo dutenak, eta e, pues ez gara zentratu nahi e, bakarrik e, ez ezkoan, hau da, zeren aurka gauden ondo dakigu, baina baita ere badaukagu eh, argi, norantzagoa zen, zein den gure bidea eta zein den gure helburua. Aldarrikapen zehatzak dauzkagu, aldarrikapen egingarriak eta egoera irauliko duten aldarrikapenak dira. E, modu errez batean esateko, ondo bizitzeko, e, bizitzeko, e, eta osasuntzu bizitzeko e, aldarrikapenak dira, egingarriak dira eta borondate politikoa badago, e, pues bretza bat ireki behar dugu eh, agenda sozia eh, o, politiko instituzionaletan eta prekaritatearen arazoari e, hartu diezaiotela eta benetan e, aldatu nahi badute dagoeneko martzan dauzkaten politikak bertan bera utzi beharko dituzte, erreforma murrizketa eta gainontzekoak bertan bera utzi beharko dituzte, eta e, bide, beste bide bat hartu beharreko dute. Horre, hori bide hori ez dute hartuko e, beren kabuz, e, eh, kapitalak badu, badu talako bere agenda propioa markatuta eta helburuak lortzen ari da gainera, guk derrigortu egin behar ditugu, eta e, derrigortze horren bidean ba, borroka eta mobilizazio soziala dira e, bideak. Mhm. Bueno, eta maitu baino lehen, pixka bat, bueno, gaia saldatu ez, baina pixka bat urrunago joango gara. E, prekaritatea Europasoan e, da arazo, baina unenetan estatu frantsesa da ziurazki, ba, lekurik e, gatazkatzuena. Zer iruditzen zaizu, e, holandek ezarri nahi duen e, reforma, eta ba, frantziako langileen erantzuna. Boa, ba, frantziako langileen erantzunetik hasiko naiz, eta e, miresgarria zaigut, zaigut, zalogarria eta gure elkartasuna osoa jasoko, jasoko duena, e, onarte zina gobernu sozialista batek alako erreformak aurrera eraman nahi izatea, aukera galtze bat e, dela deritzogu, eta, bueno, espera dugu, e, goera horrek e, buelta hartzea, e, bestelako politika batzuek gaientzea erakundeetan, eta e, langileen erantzun e, horrek bere izla izatea erakundeetan. E, konturatu behar dira, e, bai potere ekonomikoak eta haien zerbitzura dauden e, gobernuak, e, jendarte bat daukatela aurrean, miseriara kondenatzen ari diren jendarte bat, erantzuteko prest dagoen jendarte bat, eta e, gitzi batzuen mesederako e, aurrelakorik ezin dutela egin, genozidioa behitzen darako bestela. Hmm. Ba, orain bain, amaitu baino lehen, nahi baduzu errepikatzea ba, ba manifestazioaren, manifestazioaren e, deia, lau zutabe horiek bat egingo dute eh, Euskadi plazan, ez da? Bost erdietan? Bukatu, bukatu egingo dugu, e, eliptika plaza, moiua plazan batuko gara, abandotik, bilboko udaletik, zubiartetik, eta laugarren zutabea orain harrapatu nauzu eta <laughs> zakin nondik irtengo den, arratzaldeko e, bost erdietan, e, prekaritateak baditu e, milaka horpegi lehen esan bezala, han irudikatuko ditugu guztiak, eta batez ere alternatiba daukagula mobilizazioaren bidez, borrokaren bidez, aldaketak lorgarriak direla e, irudikatu nahi dugu, iluzioz eta, eta e, presioa eginez, e, entzun beharko gaituztela eta bestelako politikak martzan jarri beharko dituztela eredu hau e, goitik bera aldatuz, pertsonak e, erdigunean jarriz merkatuen gainetik. Mezu horrekin e, goaz eta eta gero eta langile gehiago bertan bat egin, e, e, mobilizazioa zabala anitza eta parte hartzaia izate, izatea nahi dugu, beraz, ongi etorriak, e, kurekin bat egiten duten e, langile guzti Ba, urtsi ostola zaga, lab sindikatuko sindikatuaren kidea eskerrik asko eta nahi duzuen arte. Venga, burrengo arte. Aio. Gero. gutxi minutu besterik ez da falta ordu biak arte. Agenda jorratzeko ordua da Oso interesgarria iruditu zaigu Dei hau Medios de comunicación para el cambio Baiatxako gaita zeian Oda biar, arratzaldeko saspiretan La bolsan ba, pelota kalean Ba, ma ingurua edo itzaldia izango da Miguel Ángel Llamas Pitu, kidea, Andrea Momoitio, Pikara Magazine eh, kidea, Facu Díaz, La Tuerca eta Irune Berro EH Bilduren kidearen eskutik. Medios de comunicación para el cambio, horretan gabiltza gure. Beti ere zure laguntzarekin. eta mazazpi irratiaren zintonian zaudete eta bak hau irrati libre bat dela eta hori da zu izker, irratik idei izan zaitezte irratik ideak eta indezagun irrati edabide potente bat kontrola ezina Eta Zer ba, lau eskaldunen esperientzia kurdistanen entzuteko aukera izango duzue. Kurduen proiektu politikoa eta osasun sistema esagutu azmoz, Marken Bruaz, Bilbotarra eta Mikel Gandariaz, Adrian Zelaia eta Jon Bingen landabidea durangarra, kurdeoek eh, rotjaba deitzen dioten eskualdean, egon dira, siriako estatuaren baitan, albiztegietan agertzen den zen kurdistanen beste aurpegi bat ezagutu dute. Eta hien esperientzia ba kontatzeari egin diote. Baiatzaren hogeita bostean oda gaur, izango duzue aukera, arratzaleko sazpietan, Carmelon ez, eh, Entzuteko. zer gehiago ba hause zirikaretoan eh, izango da Gustavo Borges Rebilla eta Diego Sekerak Mision Berdaz Karakasen egoitza duen proiektu informatiboko kazetariak dira eta hitzaldi bat eskeniko dute izen honenpean Venezuela ez oiko gerra baten gakoak jakizue ziritare zirika aretoa, alezarreko erronda kaleko amabi garreneko zenbakian dagoela. Antolatzailea, Venezuela aurrera da. Ez ditzaldi bat, eh, zergatik etorri behar du Estatu Espainiarrera Maria Zerbini de Kubria epaile Argentinarrak, Amnistia Internacional, eh, erakundeko Jesus Alvarez, Argentinarreko abokatu Ana Mesuti eta frankismoaren krimenen arkako kereiaren Euskal Plataformako kidea Juan Mari Zulaikak parte hartuko dute itzaldian. Hau izan gada goita zeian, eh, bihar hartzaldeko zazpietan, bizkaiko batzar nagusietako ekitaldei aretoan. Tazkena! Beste itzaldi bat, garraioaren kontu ekologiko eta sozialak. Ostegunean bihar, ekologistas en akzion taldeko Mariano Gonzalezek eh, eskainiko duitzaldia, arratzaldeko zortziretan. Bertan taldeak eumo garraio goberaren inguruan egin duen azteketaren berri emango du. eta ekotxean izako da. Maionako lehiotik. itxasadarrako bizitzari begira. Agortu, agortu zaigu denbora, amaiera emango diogu garko maionako lehiotik zaioari, ba, Katalunia oartzen pixkat, txiaren semeak revolta izeneko kanta da dakizuen ez, gaur sortzi, astean, egungo gara zuekin ordu batak ordu biak bitartean, hemen txela horra eta mazazpi irratiaren zintonian, ongi izan, ongi pasaste, ongi pasaste burua eta ba, entzun ezazu, laro eta irratia, maite zaitu gulako, jo!